Psalm 128 Canticum Gradum Sepe expugnaverunt me a juventute mea, dica nunc Israel. Sepe expugnaverunt mea a juventute mea, etenum non potuerunt mi. Supra dorsum meum fabricavirunt peccatores, et prolungaverunt iniquitatem suam. Dominus justus concidit cevices peccatorum, confundantur et confetantur retrosum omnes qui odorunt sion. Fiat sicut fonum tectorum, quod priusquam evelator exaruit. Deco non implevit manum suam, qui metit, et sum sinum sumum qui manipulos collegit. Et non dixerunt qui preteribant benedictio Domini super vos, benedictimus vobis in nomine Domini.